Tuko katika Ijumaa ya mwisho wa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kuna ambao tulifunga nao mwanzo wa Ramadhani hii, leo hawako duniani, wamekwenda mbele ya haki. Rabbuna مالك الملك صاحب الكبرياء والجبروت الذي قهر العباد بالموت نهيني إشارة يا كريب يا قيامة نمنا يسيكو زنبو كويندن بيو توسكية وإسلام ليو ونقوم بيا جوزي جوزي تلكوتكي تزام موزي ورمضان ورمضان Leo tuko katika Ijumaa ya mwisho, zimebakia siku chache, Ramadhani imemalizika na inaondoka. Na kwa hakika Ramadhani haiondoki, iko pale pale, inazunguka duara. Wanadamu ndio wanaokuja na kwenda. Mwaka ujao Ramadhani iko pale pale, ni wewe ndiyo itategemea uko katika ulimwengu huu au utakuwa ushakwenda, lakini Ramadhani inaendelea mpaka siku ya Kiyama, inazunguka. Yule atakayepatwa na Ramadhani ameipata, na yule ambaye itakuwa siku zake zishafika ataondoka. Ramadhani inaendelea, wanadamu ndio wanaokwenda katika ulimwengu huu, na hii kuwa kwenda kwa muda huu haraka haraka katika ulimwengu ni dalili ya Kiyama, kama alivyosema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam في الحديث الذي أخرجه أحمد في المسند بسند حسن قال النبي صلى الله عليه وسلم يتقارب الزمان حتى تكون السنة كالشهر ويكون الشهر كالجمعة وتكون الجمعة كاليوم ويكون اليوم كالساعة وتكون الساعة كاحتراق سعف النخل تم عليه الصلاة والسلام كسيمه ikikaribia siku ya kiyama wakati utakurubiana utakuwa karibu karibu kabisa na wanadamu waamka asubuhi ukitahamaka ni usiku hujafanya zile kazi zote ambazo ulikuwa umezipanga kuzifanya anasema mtume alayhi salatu wasalam fatakunu sana mwaka mzima utaonekana kwa mwanadamu kashahar kama mwezi mwaka unaingia unatoka kama kufunga macho na kufungua wayakunu shahru kalyawm wayakunu shahru kaljumua, na mwezi mzima utakuwa kiasi chake au kiwango chake ni kama wiki moja. Watakunu aljumuatu kalyawm, na wiki nzima itakuwa ni kama siku moja. Inapita katika maisha ya mwanadamu kama siku moja. Sasa hivi utawasikia Waislamu wanakwambia juzi juzi tulikuwa tukiswali Ijumaa, juzi ati juzi, kumbe kulipita siku saba siku saba zilipita, anakwambia juzi tuliswali Ijumaa, juzi juzi tulifunga Ramadhani, leo tutafunga Ramadhani nyingine. Akwambia juzi, ili hali zimepita miezi kumi na moja mwaka uliopita, na hivyo hivyo inaendelea mpaka itakuwa saa moja katika maisha ya Muislamu, kahtiraqi sa'fi nakhl, kama muda wa kuteketea kwa ukuti au jani la mti wa mtende namna wakati utakavyokwenda mbio katika maisha ya muislam ikiwa ni ishara ya kwamba kiyama ni karibu na sababu ya wakati kwenda mbio kwa wanadamu kama wanavyosema wanazuoni ni qillatul baraka fil waqt kwa sababu ya upungufu wa baraka ndani ya wakati tafika wakati katika maisha ya waislamu hatuna shaka leo kwamba wakati huo ushafika sasa wakati katika maisha ya mwanadamu hauna baraka ndani yake naingia asubuhi, ukifunga macho ukifungua, imefika usiku, magharibi inaadhiniwa tayari. Umefanya nini katika siku hiyo? Hujui umefanya kitu gani. Hakuna baraka ndani ya wakati. Kwa hivyo Muislamu hanufaiki na wakati wake kama walivyonufaika watu wa nyuma, kama walivyonufaika as-salafu salih wasahabatu ridwanullahi alaihim, kama walivyonufaika na wakati wao wakautanguliza wakati wao mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Leo idadi ya masaa ni yale yale ishirini nne, idadi ya masiku ni zile zile saba, hakuna kitu kilichopungua. Lakini leo wamsikia Muislamu analalamika, anakwambia wakati hakuna, kwa sababu wakati umetolewa baraka na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na kitu chochote Mwenyezi Mungu anapokiondolea baraka, Muislamu hawezi kunufaika nacho binadamu hawezi kunufaika nacho unaweza kuwa na mali mwenyezi mungu subhanahu wa taala akiiondoa baraka katika mali hiyo namna itakavyokuwa nyingi huwezi kunufaika na mali yako unaweza kuwa na watoto watoto kumi na mbili watoto kumi na tano na kuendelea lakini ikiwa mwenyezi mungu subhanahu wa taala qad intazaa albaraka min haulai laulad ametoa baraka katika watoto kama hawa huwezi kunufaika na watoto hawa kumi na tano wote, hata mmoja hawezi kukuwa kuwa na manufaa na wewe. Na vile vile mambo yote ya kilimwengu, mpaka Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala akutilie baraka ndani yake, akutilie taufiq ndani yake. Umri wa muislamu wote, ikiwa muislamu akukutilia baraka, Mwenyezi Mungu akukutilia baraka ndani yake, umri wako wewe utakwenda mbio katika maisha haya ya ulimwengu huu, wenda mbio tangu asubuhi mpaka usiku, masaa 24 siku saba katika wiki lakini huna manufaa yoyote katika umri huo unakwenda mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sifran habaan manthura kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameiondoa baraka ndani ya wakati huo tunarudi katika Ijumaa hii ya mwisho ya mwezi mtukufu wa Ramadhani Ijumaa ambayo wengi au baadhi ya Waislamu wana itikadi kwamba Ijumaa hii ina ubora fulani juu ya Ijumaa zingine na ukweli ni kwamba Ijumaa hii ni sawa sawa na Ijumaa zile zote tatu zilizopita. Hii Ijumaa ya mwisho haina fadhila yoyote juu ya zile Ijumaa zingine, ni itikadi za watu peke yake. Ukaona misikiti leo imejaa mpaka katika kikomo, kawa hakuna nafasi. Khutba za Ijumaa ikianza, watu tayari wanaswali nje. Ijumaa za kawaida misikiti inajaa wakati ikama inasimamishwa katika siku ya Ijumaa. khutbatu aljum'a imamu au khatib yashuka katika memba ndio watu wanaanza kuingia msikitini ijumaa ya mwisho watu wamejaa kwa sababu ya itikadi kama hii haya mambo hakuna katika uislamu kama ni hadithi ya mtume alayhi salatu wassalam ili aliyosingiziwa kwamba amesema mtume alayhi salatu wassalam man salla fi akhir jum'atin min ramadan as-salawati al-khams min al-yawmi wal-layla qadat ma akhalla bihi fi sanati, kwamba ati Mtume alayhi salatu wasalam alisema yule atakayesali katika Ijumaa ya mwisho wa mwezi mtukufu wa Ramadhani swala tano katika mchana na usiku za faradhi katika Ijumaa ya mwisho ya mwezi wa Ramadhani, basi swala hizo tano zitafidia zile kasoro za swala zote ambazo alikuwa nazo katika mwaka mzima na hadithi hii sio sio kwamba ni dhaif peke yake bali hadithi hii ni maudhu maudhu ni kwamba hadithi hii amesingiziwa mtume alayhi salatu wasalam kuwa aliisema ilhali hakuisema rudi katika maneno ya wanazoni imamu shaukani ibnu qayim aljawziya ibnu hajar alasqalani imamu nawawi na wote hawa katika wanazoni wameita hadithi hii ni maudhu kwa hivyo mambo haya hakuna katika uislamu tukiendelea katika msururu wa mada ya khutba zetu hizi za Ijumaa hapa Masjid Al-Azhar. Tangu mwanzo wa Ramadhani tulizungumza namna gani mwezi wa Ramadhani ni madrasa kwa Muislamu. Moja katika mambo makubwa ambayo Muislamu anayasoma anajifundisha ndani ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, madrasatu ar-rujula ni madrasa ya uume. Muislamu anajifundisha namna gani anakuwa mwanamume katika mizani ya Qur'an katika mizani ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sio mizani ya kibinadamu au mizani ya kilimwengu ukitumia mizani ya kilimwengu utaona kuna wanaume wengi katika ulimwengu huu malayin mumaliana ya hawa wanaume lakini ukitumia mizani na makisio ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala juu ya wanaume hawa utakuwa utakuta kuwa hawa wanaume ambao ni milioni na mamilioni ya wanaume wengi wao hawafikii ile sifa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ya uume aliyoutaka ndani ya Qur'an ni wachache wachache sana wale waliobakia wote ni waume wa kimaumbile mwanamume ambaye ni kinyume cha mwanamke ukitaka waweza kumwita dhakar kama alivyosema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, yusikum Allahu fi auladikum lidhakari mithlu hadhi al-unthayayn, akasema katika kisa cha Nabii Lut alayhi salam, atatuna dhukrana min alalamin. Tukataja sifa mbalimbali juu ya membari hii, hakuna wakati wa kurudia sifa hizo, tunazitaja moja baada moja bila ya kuzieleza. Tukasema sifa ya kwanza, asidqu maa Allah صفه يا بيلي ذكر الله يتات عماره المساجد بالعبادات والفرائض والطاعات نجينه مناصره دعوه الرسل نجينه طهاره الطهاره الحسيه والطهاره المعنويه النفسيه halafu tunaendelea leo na nyingine katika sifa hizi zinaendelea lakini leo katika khutba ya membar hii ya ijumaa ya leo tutaweka kikomo katika sifa hizi kwa sababu ya wakati hauturuhusu pengine kuendelea katika sifa hizi lao mwenyezi mungu subhanahu wa taala atatujalia kuzimaliza katika vikao vingine vya durusi tutazieleza insha Allah taala leo tunafunga anwani hii katika khutba ya leo tukitaja sifa nyingine miongoni mwa sifa za rujula katika quran sifa za uume katika quran mwenyezi mungu subhanahu wa taala anatuambia katika sura an nisa الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم ala ba'd sifa hii ya uume katika Qur'an tunayozungumza hapa leo ni sifa ya qawama sifa ya usimamizi juu ya hawa viumbe ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawaita katika Qur'an an-nisa sifa hii ayuha almuslimun ni sifa ambayo leo wengi katika waislamu wamegawanyika baina alifrati waltafrit wengi katika waislamu leo wamejigawanya katika sifa hii ya qawama sifa ya usimamizi juu ya wanawake aliyotaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika surat nisa sura nzima Mwenyezi Mungu akaiteremsha kuhusu wanawake kuonesha umuhimu wao katika mshtama wa Kiislamu akatoa moja katika sifa za waumini kuwa ni arrijal na hawa rijal sifa yao moja ni alqawama ala nisa usimamizi juu ya wanawake kwamba wao ndio waliobeba madaraka wao wanaume au hao walio na sifa hii ya uume ndio ndio wale waislamu ambao wanawasimamia wake zao usimamizi anaotaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa nini wanawasimamia hawa wanawake? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anabainisha sababu mbili. Kwanza anasema bima faddala Allahu ba'dahum ala ba'd, kwa sababu ya kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewafadhilisha hao wanaume juu ya wanawake, kwa ushahidi wa aya nyingine katika suratul Baqara akasema Mola Subhanahu wa Ta'ala walirijali alayhinna daraja, na wanaume juu ya wanawake wana daraja ambazo wanawake hawana daraja hizo wanaume wako juu yao kwa daraja ambazo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yeye mwenyewe kwa hikma zake yeye mwenyewe kwa ilmu yake akawafadhilisha hawa wanaume juu ya wanawake hiyo ni sababu ya kwanza wa bima anfaqu min amwalihim sababu ya pili kwa nini wanaume wakawa qawamun ala nisa ni kwa sababu ya nafaka kwa sababu ya mali ambayo hao wanaume wanaitoa kuwasimamia nayo wanawake. Huu ndio msingi wa Kiislamu, na hivi ndivyo ilivyo katika mafundisho ya Qur'an, sifa ya kawama ya wanaume ndani ya Qur'an. Mazungumzo kuhusu masala haya au kuhusu mada hii kwa hakika ni mazungumzo marefu ambayo pengine inahitajia khutba ya mwezi mzima au miezi miwili kufafanua aya hii ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini ili nisiwapeleke mbali na ili wakati usimalizike haraka, twapenda kuingia moja kwa moja katika zile shubuhat ambazo zimeletwa na aadaa Islam ndani ya Waislamu wakajaribu kuharibu fahamu ya Muislamu na kujaribu kuleta utata katika manhaj ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na manhaj ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Zikaingia hizi fikra za kimagharibi leo katika Uislamu, katika mujtamaat za Kiislamu, ukawakuta leo Waislamu wengi wakagawanyika sehemu mbili utamkuta mwislamu ima atakuwa mutasallit qahir ala zawjati ni mwanamume ambaye anatumia madaraka yake kwamba yeye ndiye mwanamume kumsaliti mke wake na kumkosoa na kumdhulumu hawa ndio wale ambao wameigeuza aya hii ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala badala ya kuwa arrijalu qawwamuna 'ala an-nisaa wao wakaisema arrijalu dhallamuna linnisa, wanawake wanaume ni wenye kuwadhulumu wanawake wao. Tizama wanaume leo katika ulimwengu huu wanawafanyia dhulma wanawake, wanaowadhulumu kila aina za dhulma, dhulma katika nafakat, dhulma katika malezi, dhulma katika taalim dhulma katika mambo mbalimbali mbali ndani ya maisha ya ulimwengu huu kwa mkuta mwanamke anakuwa muallaka mwanamke akawa hana mbele wala hana nyuma kwa sababu mwanamume yule aliyepawa madaraka na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ya kawama akayatupa madaraka haya akawa ni dhallam badala ya kuwa ni qawam wangapi katika ulimwengu huu ni wengi hawana idadi wanaofanya dhulma dhulma za hali ya juu, zile sababu ambazo Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala amezitaja, bima faddala Allahu ba'dahum ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Wako katika Waislamu leo kipiga mifano, mifano ni mingi, wakati hautoshei wa kupiga mifano, lakini mifano iko mingi inapikia mpaka daraja Muislamu leo katika nyumba yake yuko tayari pesa alizonazo enda akanunue miraa enda akainunue meirungi ya ile namna ambayo anayotaka yeye kama ni kangeta au kama ni alele lazima aipate katika siku hiyo ilhali mke wake na watoto wake hawana chakula dhulma ya hali ya juu dhallamun ala nisa na huo ni mfano mmoja peke yake katika mifano mingi ukitaka mwenyewe kupiga mifano katika akili yako utajaza daftari nzima ukitaka ushahidi nenda katika koti ya kadhi kaangalia dhulma wanaume wanazozifanya juu ya wake zao ndani ya uislamu huu waislamu ambao mwenyezi mungu subhanahu wa taala akawapa madaraka na akawapa sifa ya rujula akawaambia arrijalu qawamuna ala nisa hiyo ni sehemu ya kwanza ifrat sehemu ya pili ya tafrit ni wale wanaume ambao wameigeuza aya hii vile vile ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wakapeleka neno moja mbele, la pili wakalileta nyuma. Wakaisoma vipi aya hii? Aya hii wakaisoma kama ifuatavyo, ikawa annisau qawamatun ala rijal, wanawake ndiyo wasimamizi wa waume zao. Wako wanaume hao katika ulimwengu huu au hakuna? Wengi, uluf muallafa بل ملايين mumalyana من الذكور اما wanawasimamia wake zao ndani ya nyumba zao hawana madaraka kamkuta mwanamume ndani ya nyumba yake kwa lugha ya Kiingereza wanasema hana say ndani ya nyumba yake hana say mwanamke anafanya uchafu ndani ya nyumba mwanamume hana tamko la kuzungumza kwa sababu ima anafadhiliwa na yule mwanamke anapewa mali anakaa katika nyumba ya mke labda bure analishwa anavishwa anaangaliwa anapawa mpaka mshahara hawezi kusema munkar hawezi kukataza uchafu unaofanywa na mke wake ndani ya nyumba kwa sababu ya fadhla leo kuna wanawake ambao wanafanya munkarat wanafanya fawahish wanawake mpaka wanatumia hoja za kila aina katika ulimwengu huu ili kuleta tabriri na kuleta excuse na justification ya zile munkarat ambazo zinafanywa ndani ya nyumba kamkuta mwanamume anaridhia mke wake anafanya kazi ya haram mke wake anafanya kazi ya haram lakini amefunga mdomo wake hawezi kuzungumza kwa nini uzungumzi Kwa sababu ndipo anapopata mshahara. Ndiye yeye anayesimamia nyumba, ndiye yeye anayeangalia watoto, ndiye yeye anayesimamia masarifu. Aya ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameigeuza wabima anfaqu min amwalihim, ikawa wabima anfaqna min amwalihinna, ikageuzwa aya ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tafrit ya hali ya juu, qalb lilmawazin mizani za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala zikabadilishwa. Tunao arrijal katika ulimwengu huu, majibu unayo wengi katika ambao tunao ruju rijalan bil khilqa, ni wanaume katika maumbile, ukitaka utawaita dhukur. Munkarat zinafanywa, wanawake wanafanya kazi za riba ndani ya benki za riba, pesa za riba mwanamume analetewa nyumbani, na wewe unajua kiwako wanafanya anafanya kazi ya munkar anafanya kazi ya kabira min kabairi dhunub na mengine mengi yanayofanyika katika majumba ya Waislamu leo tangu juzi tumeingia katika kumi la mwisho la mwezi mtukufu wa Ramadhani toka usiku nenda ukazunguke katika mabarabara za mitaani sehemu za maduka ukaangalie wanawake wa Kiislamu vipi wanafanya tabarruj, namna gani wanatoka bila ya hijab, bila ya nguo za kisawasawa. Hata kama amevaa nguo, jiulize katika nafsi yako, kitu gani kinachomtoa mwanamke huyu saa tano au saa sita au saa saba za usiku, yuko katika masoko anafanya shopping kwa hoja ya kwamba anafanya shopping ya Eid hata anakwenda kuwanulia watoto nguo za Idi. Munkarat na fawahish zinafanywa ndani ya mwezi wa Ramadhani katika kumi la mwisho la Ramadhani. Aina ant ayuha arrajul, aina ant ayuha alab, aina ant ayuha alzauj, aina ant ayuha alakh. Haya ni masulia. Tafrit ya hali nyingine ya kila aina katika maisha ya mwislamu leo yanapita ndani ya maisha ya mwislamu warajulu ghafil mwanamume yuko katika ghafla mwanamke wake pengine hata kuswali haswali ndani ya nyumba yake swala yenyewe haswali wala hashughuliki hamwambii mbona kuswali huswali wacha zile taalimu zingine nyingi ikiwa mwanamke kuswali yenyewe haswali ndani ya nyumba zile arkan zingine za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndio zitatupwa mbali zaidi. Usije ukauliza mambo ya zaka, zaka ndio zitasauliwa kabisa. Leo kuna wanawake maelfu na maelfu ndani ya nyumba za Waislamu wana madhahabu ndani ya masanduku, ndani ya makabati yamefungiwa, na kila mwaka yananuliwa madhahabu, yanarundikwa mukaddasa fil buyut. Mwanamume uko wapi? Umulize mke wako, hii dhahabu ulionayo kilo mbili au kilo tatu wazitolea zaka au huzitolei zaka umefunga mdomo wako huulizi hakuna taa hakuna ibada inafanywa nyumbani bal munkarat yanafanywa ndani ya majumba wako wapi wanaume wa kusimamia majumba ya Kiislamu wanawake leo wakawa wanapigania ati wanapigania haki zao ati wanapigania kuwa sawa sawa na wanaume wanataka kupingana na aya ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu anasema walirijali alaihinna daraja. Mwenyezi Mungu anasema bima faddala Allahu ba'dahum ala ba'd. Wacha ile aya ya Mwenyezi Mungu katika surat Ali Imran ya kimaumbile walaysa dhakaru kal untha. Leo kuna wanawake wamechunga vyama, wametengeneza mashirika mbalimbali mbali, ati wanapigania haki za wanawake. Ni kama ambaye Uislamu haukumkirimu mwanamke Uislamu haukumtukuza mwanamke. Hakuna dini katika ulimwengu huu ambayo imemtukuza mwanamke katika maisha yake kushinda Uislamu, ukamwinua daraja, ukamwinua hadhi, ukamkirimu mwanamke huyo. Lakini bado katika wanawake wengi ndani ya ulimwengu huu hawaitaki ikram ya Kiislamu, hawaitaki ikram ya Kiislamu. Bado lazima ende akamenyane na wanaume kule makazini akafanya ikhtilat akwambia mimi lazima nifanye kazi lazima nifanye kazi ilhali Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ashamwekea man yatakaffal binafaqatiha wa man yatakaffal bi kulli ma tahtajuhu almar'a fi hayatiha kama yuko nyumbani kwake hajaolewa baba yomsimamia akiwa ni binti ikiwa baba ameondoka ndugu yomsimamia akiwa ni akh walii wake ikiwa ameondoka ammi yake yomsimamia ikiwa ameondoka kuna babu yomsimamia ikiwa ameolewa kuna mume yomsimamia hakuna nafaka juu ya mwanamke wala halazimiki juu ya nafaka mwanamke leo mawazini za kiislamu zimebadilishwa mizani za kiislamu zimebadilishwa kamkuta mwanamke ndani ya nyumba ya mumin ndani ya nyumba ya Muislamu akaa na mume wake, achi aitwa mwanamume, anapokea simu, asema simu hii ya kazini, azungumza nusu saa na bos mwanamume, huku anacheka saa nzima, acheka naye, na wewe umekaa pale, ati wewe rajul umekaa pale, ukiulizwa wasema hii simu ya kazini haina neno. Subhanallah, la ilaha illa Allah, musiba katika mujtama za Kiislamu kukaingia dayatha udayuth ukaenea katika mujtamaat za Kiislamu dayuth ambaye Mtume alayhi salatu wasalam akasema la yashumu raihata aljanna, wacha kuingia peponi, ile harufu ya pepo hawezi kuipata. Dayuth, man huwa dayuth ya rasul Allah? Mtume alayhi salatu wasalam akamtaja dayuth, huwa alladhi yarda huwa alladhi yuqirru alkhubth fi ahli, ni yule mwanamume ambaye anaukubali uchafu katika watu wake, anaukubali munkar katika ahli yake. Huyo ndio dayuth kwa tafsiri ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo, ayuha almuslimun, iko haja kupitia na madrasa hii ya mwezi mtukufu wa Ramadhani kuelewa hizi taalimu kuelewa man huwa rajul kuanzia leo chukua mizani hizi ambazo tumezitaja juu ya member hii ya masjid al azhar tangu mwanzo wa ramadhani mpaka leo halafu uende nyumbani ukajiulize hal ana rajulun am lastu birajul swali ambalo jawabu utakuwa nalo mwenyewe katika akili yako ikiwa ushakuwa mwanamume sema alhamdulillah <clears throat> ikiwa ushapata sifa hizi za rujula, sema alhamdulillah, na ikiwa bado fanya bidii, fanya bidii, kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaitaka dini yake isimamiwe na rijal.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 ni yule anayesifika na sifa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, akasema alladhina yaquluna sami'na wa ata'na, tumesikia na tukafuata. Sio umesikia maneno mazuri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, unaondoka hapa msikitini, unayawacha hapa hapa msikitini, hakuna faida wala hakuna maana ya kupoteza wakati katika hutuba za Ijumaa. Fanya bidii ufike katika daraja hizi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala uihakikishe sifa ya rujula ndani ya nafsi yako mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala siku ya kiyama ukifufuliwa Mwenyezi Mungu aseme huyu alikuwa rajul huyu hakuwa dhakar huyu alikuwa rajul na rujula kwa sifa zake hizi ambazo tumezitaja zinaanza ndani ya nyumba yako ndani ya nyumba usije ukatoka nje ukaanza kupiga makelele ukaanza kutukana watu kumbe kwako nyumbani kumeanguka, kwako nyumbani kunatoka harufu mbaya, kuna nuka uchafu ndani ya nyumba yako.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 Zakatul fitri tumeieleza kwa kirefu katika darsa ndani ya Masjid Ibrahim siku ya Jumatano iliyopita. tunataja kwa kifupi kabisa ni zaka ambayo ni ya faradhi kwa kila mwislamu kila mwislamu aliyefunga na ambaye hakufunga kwa ushahidi wa maneno ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam fardhun ala kulli nafsin min almuslimin ni faradhi juu ya kila nafsi ya mwislamu awe mdogo awe mkubwa mwanamume au mwanamke kiwango chake ni takriban kilo mbili za mchele chakula ambacho kinalika kwa wingi leo katika mji wetu huu anapewa maskini wakati wa kutoa zaka hii inatolewa katika wakati alwujub ni baada ghurubi alshams jua likishaanguka la usiku wa siku ya Eid kitangazwa kwamba kesho ni siku ya Eid magharibi yake ndiyo wakati wa kutoa zakat alfitri inakuwa ni wajib siku hiyo na vile vile katika hadithi ya Abdullah ibn Umar imeruhusiwa kutoa zakat alfitri kabla ya siku mbili ya Eid kabla ya hapo zaidi ya siku mbili inakuwa ni sadaqa min sadaqat na baada salatu al-eid vile kuwa ina, vile vile inakuwa sadaqat min sadaqat kwa hivyo wale katika waislamu ambao tayari washaitoa zakatul fitri wajue kwamba walitoa sadaqa hawajatoa zakatul fitri ile ni sadaqa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala inshallah ameipokea kwamba ni sadaqa wairudie tena zakatul fitri katika wakati wake wakati wake ni yaumaini qabla qabla yaum al-eid siku mbili kabla ya eid au min ghurubi shamsi min lailati al-eid ila salati al-eid vile vile tunakumbusha ayuha wale ambao hawajui zaka hizi wazipeleke wapi tuna waislamu wengi leo ambao wana shida juzi takriban wiki iliyopita nililetewa ripoti kutoka kwa ndugu zetu baadhi ya waislamu walioko kule sehemu za mariakani sehemu za kasonzo kumejengwa msikiti kule, kuna Waislamu wengi sana ambao wana shida, wanaishi katika kile kijiji, na la kusikitisha ni kwamba kumekuja mtu katika makafiri, katika aadaul Islam, akajenga duka lake pale, na makusudio yake ni kuwatoa wale Waislamu katika Uislamu, kuwatia ndani ya ukafiri. Kwa hivyo anafanya kila bidii na njia ya kutumia umaskini ya watu hawa kuwatoa katika Uislamu anayewadanganya na kilo moja ya mchele kilo moja ya unga nusu lita ya mafuta na watu wanatoka katika dini ya kiislamu wanaritadi haya ni mambo ya kusikitisha juzi nimeletewa ripoti kama hizi za kusikitisha sana katika moyo kwa hivyo wale ambao hawajui sadaka hizi wasipeleke wapi wanaweza kuzileta hapa msikitini umone imam tutaziweka sisi halafu wale wanaohusika watakuja kuzichukua sadaka hizo wawapelekee wale waislamu wenzetu kule ambao siku ya Eid inaweza ikaingia akawa muislamu huyo hana hata mchele wa kula au hana hata chakula cha kufuturia nacho au chakula nacho siku ya Eid si yeye wala si watoto wake هذا وصلوا وسلموا على من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 يا رب العالمين اللهم انصر المسلمين المستضعفين المضطهدين في الشام وفي مصر وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انا نسالك في مقامنا هذا ان لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا مريضا الا شفيته ولا مريضا الا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا دينا إلا قضيته ولا ضالا إلا هديته ولا مظلوما إلا نصرته ولا مظلوما إلا نصرته ولا ظالما إلا قهرته ولا ظالما إلا خذلته ولا ظالما إلا أخذته يا رب العالمين ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها وأعنتنا على قضائها يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين